Muszę grać na PR, by zrealizować plan Słyszysz te spisy, pijacz, mów mi młody Erik jak Na haczyk nabijam rekiny i spijam z nich tran Nie boję się zimy, mam w sobie ogień jak Charizard Dałem spin-off, stąd wiesz, że uchcili mnie jako człowieka orkiestry kino, ale wciąż stać mi na więcej Więc pierdol się albo czekaj na self-made man Widzę typie, że masz spinę, oto tak kto ma vibe no. Widzę sypiesz się jak dealer, to swój wącha staw Chowasz się wino ulicę, kiedy spotkasz nas Słodka twarz przy swojej dziewczynie, chciałbyś koksa grać tak. Myślisz, że te rapy to jak wygrać w kotkach Hajs odpal Mike, zobaczymy co na swoich zwrotkach dasz Ciągły trening, dlatego to flow od gnojka mam tak. Z moich żenic wyczytasz jedynie oh my God. Zapierdalam po nocach, może bym jebnął babkę Jak mi się odbija z oczach, to się kurwo tempo patrzę nie było o sukach, było o plance Jak piszę i przypalam, no to mówię, że coś machnę o, Zobacz fly, mama stoję niczym hajsem Nie zgodzę, żebyś jakiś shit wydawał o, Liczę czas, nie pieniądze, zrobić hajs Jeszcze zdążę, teraz patrzę po zegarach To jest dla nas dużo więcej niż wasza gwiazda Kiedy nie noszę gór, bądź pewny, roznoszę klub I mu klaskać pochodzę z wielkiej płyty robię wielką płytę, poczekaj na mnie Nie było mnie chwilę, ale jeżeli znam mnie To kocha ja najmocniej, kocham tę grę Miałem jedynie wizję, byłem jedynie gościem znikąd Duchu Silwuple Czekałem na moment, kiedy rzucę zwrotę życia i to robię dzisiaj Po co polemika, skoro stylo daje rolę VIPa mi Kto kwadratowymi rymami buduje pole piramid to, to życie to money boss Scena goli, ściechy goni flow Moje cechy wiem, że boli to Że niełatwo do nich dojść Ale mój sokoli wzrok widzi sos That's how story Mam chory flow, możesz na mnie stawiać bańki Oni stawiają babki, ja stawiam banki Sprawa z bańki Wchodzę do gry, to nie wychodzą z podziwu Chodzą po dziwach, a ja wychodzę na ludzi Stage diving Od dzisiaj mów mi biały kieł Dopiero się wgryzłem w grę, więc mnie nie wyrwiesz Ej, ten rap to szachy, a tych pionów to dziwo szanuję Lecz jestem czarnym koniem zawodów, cicho szachuję tylko prawdę na trakach Wierz mi, rozumiem, ja też ci powiem prawdę Mam pieprzyk nad chujem i jem cipkę Pieprzy mnie gluten, a wasze krzyki to tylko szepty nad duchem Ty Hubert Nie lubię nie kurew Bedi Pamiętaj świra co wyjdzie stąd wciąż Niedaleko jest od ma Adidas do Air Force Się nie naginam za parszywy sos Póki co przestań gdybać wetrzyj mleko w nos Bo niewiele jest wrotek co trafia w gust Już wolę dzieje dewotek na Radio Plus Kolejny krok z nowym rokiem życie oszczędź bu Bubuście pozdrawę kotek zrzucę brzuch za pół Y'all can hate. I'm J.H. Dillinger, public enemy, diligent to fight the power. Mother Earth is sour, yeah, we killing her. Let's not cower. We gotta be willing to change a little, do something strange and derange a little. Watch the CEO rearrange the middle. Man, take a check to my hand. Hustlers make a plan. Let's invest in the land. What I'm saying is, I do it for the famo, when you know that. Lyrics are the ammo, beat the camo with a combat. Look at my resume on any way, on every day I do that. I'm the my brothers in the orange jumpsuits, white collars, and the scholars for my ballers, making dollars like the G. I boots for my ladies, raising babies, acting crazy, never lazy, pushing daisies from the 5087s. You're amazing.